سوره ممتحنه بکشاید و آیت چهار را نظر بکنید که قد کانت لکم اصوت حسنه این آیت شروع می شود تا آنجایی که والبغضاء اینجا را میگوید و کلمه ابدا را نمیدانم کجا میبرد این ابو تکفیری حتی تؤمنو بالله بعد این را میخواند والبغضاء حتی تؤمنو میگوید این کلمه ابدا کجا میشود حالا بیاید یک بار گوش کنیم بخون ای ابو تکفیری الله سبحانه وتعالى در سوره ممتحنه و تیچور بیان میکند و میگوید قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم كفرنا بكم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده خوب شنو ذاك نون بیایید یک چند بار همین والبغضاء حتی تؤمنو را بیا چند بار تکرارا گوشش بکنیم عداوة والبغضاء حتى تؤمن بالله وحده عداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده عداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده خب اکنون شنیدید کلمه ابدا کجا شد ای ابو تکفیری قرآنی که تو میخوانی آیا همین قرآن ما میخوانیم همین است یا شما یگان قرآن دیگر دارد که تکفیری شده رفته ای تو یا شما یکان قرآن دیگر دارید که تمام دعوتگرا و عالما و تمام دانشمندا را مخالفت میکنی پس چی چیز است که تو را مخالفی تمام دعوتگرا برآورده است ای ابو جاهل ای ابو تکفیری به هر صورت این بود قرائتش ببینید کلمه ابدا را کجا بردی کلمه ابدا کجا شد از قرآن کجا شد اکنون بیایید یک بار دیگر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 ديت إن بود قراءة قارئ این قاری و البغضاء ابدا حتی تؤمنو کلمه ابدا رو گفت پس ابو تکفیری کلمه ابدا رو تو کجا کردی؟ باز ای ابو تکفیری تو در دروغ گفتن تهمت کردن و در شیطانی کردن و کذابی جای اول رو میگیری باز نگویی که این قاری با ما مسلحت کرده خواندگی از کلمه ابدا رو بیا یک کاری دیگر رو میمونیم زیرا اینکه تو مردم رو چنان کردگی هستی که خیانت های علمیت رو ثابت کردیم که در پیش چشمانشان میبینن این مردمی بیچاره را چنان گمراه کردگی هستید که بعضیشان رو که اونها دیگر قبول نمیکنن چشمانشان رو قبول نمیکنن توی خبیسی تکفیری ابو جاهل رو قبول میکنن پس ببینید برادران شما حالا قرآن رو دیده ایستادید نه این ببین کلمه ابدا هست نکی ابو تکفیری و البغدا او حتی تؤمنو میگد ابدا را کجا کرد باز نگوید که این را ما ایلاوه کرده گستیم الله پناتیت قرآناتون در خوناتون بکشاید ببینید بیاید باز ابو تکفیری را گوش میکنیم بعدش یک قاری دیگر را گوش میکنیم تا اینکه یقین در قلب شما ثابت شود که این ابو تکفیری چیتر قرائتی سوپر قرائت دارد قرائتی که تنها خودش میداند که در کدام قرآن است تو بس بیاید ابو تکفیری کو با یک بار دیگر بخوان بعد یک قاره دیگر میخواند بخوان کو گوشت کنیم الله سبحانه و تعالی در سوره امتحانه و تیچور بیان میکند و میگوید قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم كفرنا بكم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك خب این بود دویم قاری دیدید این هم والبغضاء ابدا حتی تؤمنو کلمه ابدا رو خواند پس ای ابو تکفیری کلمه ابدا رو تو کجا کردی ای سوپر قاری ای سوپر قراعت کننده ابو تکفیری ابو جاهل ما فقط سوپر قرائت های شاخداری تو را میگیریم نه اینکه در نازکترین اگر که ما هر نازکی های قایده های تجویدی را اگر اهمیت بدهیم مجبور هستیم که یوتیوب را پر از ویدیو بکنیم تا اینکه تو را تعلیم بدهیم قرائت قرآن را قرائت کلام الله را پس این بود از سوپر قرائت های ابو تکفیری و انتظار شود قسمی سیومی سوپر قرائت های ابو تکفیری را و همچنین من می توانم چطوره که در خیانت های قول های عالما من برای شما پیشنهاد کرده بودم که اگر میخواهید خیانت های این را بفهمید هر کتاب را که عنوان میتید برگردید اصلا در اون کتاب این قول را یا یا اگر یافتید خیانت کردگی مییابید انا همین طور هر جای قرآن را اگر این قرائت کند شما برگردید به قرآن یا میبینید کم کرده است یا زیادش کردگی است یا قواعد تجوید رو مخالفت کردگی است از اینها بیرون نیست لیکن بیچاره گناه خودش را به سر دیگرها بار میکند در تاجیکی ما و شما میگویند دزد و غر را زبانش دراز است پس این جاهل را زبانش چنان دراز است که گناه خود را بر سر تمامی طالب ما و دعوتگرا بار کردگی است و فقط گویا یک به عیب як маъсум аллоҳ пано диҳад фақат ҳамин абу такфир асту бас аллоҳ пано диҳад аз ин тавр даъватгари ҷоҳил аз ин тавр пешвои гумроҳкунанда пас ин буд қисми дуюм интизори қисми сеюм бошед ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату